Частина восьма. Я не міг заснути, тому встав і вийшов на вулицю. Купивши соку у торговому автоматі у феє, я пішов до ліфта. Хм. Я помітив, що ліфт зупинився на сьомому поверсі. Мене це зацікавило, і я вирішив перевірити камеру відеоспостереження, котра показувала, що відбувається всередині його кабіни. Я побачив Хорікіту, все ще одягнуту в шкільну форму. Ну, мені не потрібно ховатись, але зараз не найкращий час для зустрічі з нею, тому я сховався за торговим автоматом. Ліфт прибув на перший поверх. Уважно оглядаючись, Хорікіта вийшла з будівлі. Після того, як вона зникла у пітьмі, я вирішив простежити за нею. Тим не менш, я інстинктивно сховався знову, як тільки дійшов до кота. Хорікіта зупинилась на місці. Я відчув, що з неї була ще одна людина. Содзуне, я й не думав, що ти слідуватимеш за мною аж сюди, сказав він. Невже вона пішла посеред ночі на побачення з якимось хлопцем? Хм, я вже геть не та марна дівчинка, котрою ти мене пам'ятаєш, брате. Я прийшла сюди, щоб наздогнати тебе. Використовується типове звернення «ні-сан», тобто виражає повагу, фактично звернення на ви. Наздогнати мене? Хм, брате. В пітьмі я не міг побачити, з ким вона розмовляє. Вона прийшла зустрітись зі своїм старшим братом. Я чув, що тебе зарахували у клас Ді. Гадаю, загалом нічого не змінилось за останні три роки. Ти завжди була зосереджена на тому, щоб гнатися за мною, і як результат не помічаєш власних недоліків. Твій вибір йти в цю школу був помилкою. Це Це ти помиляєшся. Я покажу тобі. Я швидко досягну класу А, а потім. Марно, ти ніколи не досягнеш класу А. Насправді, твій клас скоро розпадеться. У цій школі не все так просто, як ти думаєш. Я точно, неодмінно досягну. Я ж сказав тобі це марно. Ти і справді лиш не слухняна молодша сестра. Брат Хорікіти підійшов ближче до неї. З моєї схованки я міг чітко бачити його. Це був президент учнівської ради Хорікіта Манабо. Хлопець не виражав жодних емоцій, наче дивився на якийсь нецікавий предмет. Він схопив свою сестру за зап'ястя, вона не чинила опору та притис її до стіни. Неважливо, як сильно я тебе уникатиму. Факт лишається фактом ти моя молодша сестра. Якщо у школі дізнаються правду, я буду принижений. Покинь цю школу. Негайно. Я не можу цього зробити. Я точно досягну класу Ей. Я доведу тобі. Як тупо. Хочеш знову відчути той біль з минулого? Брате, я в тебе немає ні здібностей, ніякостей для класу A. Зрозумійте вже нарешті. Він нахилився уперед, ніби збираючись діяти. Ситуація виглядала дуже небезпечною. Змирившись з гнівом хорікіти, я вискочив зі своєї схованки і зайшов за спину її брату. До того як він зрозумів, що я тут, я схопив його праву руку якою він тримав Хорікіто. Що? Ти? Він витріщився на свою руку і неспішно повернувся до мене з гострим поглядом. А Янокоджі-кун?» вигукнула Хорікіта. Ти збирався кинути свою сестру об підлогу, чи не так? Ти ж розумієш, що підлога тут бетонна, так? Може, ви і брати, сестра, але тобі слід знати межі дозволеного. Підслуховувати погано, сказав він. Гаразд, тоді відпусти. Це мої слова. Ми подивились один на одного в повній тиші. Припини, Айонокоджі-кун!» – сказала Хорікіта. Її голос тремтів. Я ніколи не чув такого її голосу. Неохоче я відпустив її брата. Він одразу ж спробував вдарити мене по обличчю. Я інстинктивно зробив крок назад, щоб ухилитися. Як на такого хударлявого хлопця, він був неприємним нападником. Потім він різко спрямував свій удар у незахищене мною місце. Стережись, у нього було достатньо сил, щоб нокаутувати мене з одного удару. Виглядаючи трохи збентеженим, він глибоко вдихнув, простягнув свою праву руку та розкрив долоню. Якби я схопив його руку, він напевно кинув би мене об землю. Тому замість цього я відбив її. Хороші рефлекси. Я й не уявляв, що ти так швидко зможеш уникнути всіх моїх ударів. До того ж, схоже, ти добре розумів, що я намагався зробити. Тебе цьому навчили? Так. Мене навчили фортепіано та каліграфії. Також, навчаючись у молодшій школі, я виграв національний музичний конкурс. Сказав я. Ти також в класі Ді. Чи не так? Який цікавий хлопець Содзуне. Після того, як брат відпустив свою молодшу сестру, він повернув своє обличчя до мене. Ні, на відміну від Хорікіти, я досить некомпетентний. Судзуне, цей хлопець, твій друг. Чесно кажучи, я здивований. Він не мій друг просто однокласник. Хорікіта дивилась своєму брату в очі, ніби заперечуючи Ти продовжуєш путати незалежність із самотністю. І ти, Аяноходжі, з тобою все може стати цікавіше. Він пройшов повз мене та розчинився у пітьмі. То це і був почесний президент учнівської ради і його присутність дещо прояснила у дивній поведінці Хорікіти. Я збираюсь досягнути класу Ей, навіть якщо це мене вб'є, сказала вона. Як тільки її брат пішов, ніч знову стала тихою. Хорікіта сіла навпроти стіни, звісивши голову. Напевно, втрутившись, я зробив тільки гірше. Я вже збирався йти до гуртожитку, як Хорікіта гукнула мене. Ти все чув? Чи це просто збіг? Е, Я б сказав, що це наполовину збіг. Я побачив тебе, коли купував сік у торговому автоматі. Мені стало цікаво, тому я простежив за тобою. Однак я справді не збирався втручатись у ваші справи. Хорікіта знову замовкла. Твій брат справді сильний, йому не бракує жорстокості. У нього п'ятий дан в карате та четвертий дан в айкідо. Фух, він був насправді сильним. Якби я тоді не відбив його атаку, то для мене все б закінчилось погано. Ти також практикував бойові мистецтва, правда, Айонокочі-кун? У тебе теж повинен бути якийсь дан. Я вже казав тобі, хіба ні? Просто фортепіано та чайна церемонія. Раніше ти казав про каліграфію. В оригіналі слова каліграфія і чайна церемонія співзвучні. Я займався каліграфією на додачу. Так. Ти цілеспрямовано занижуєш бала на тестах і кажеш, що займався фортепіано та каліграфією. Я справді не розумію тебе. Мої оцінки просто збіг обставин. І я дійсно займався фортепіано, чайною церемонією та каліграфією. Якби тут було фортепіано, я зміг би принаймні виконати дуелізи. Дуелізи поширена назва фортепіанної п'єси Людвіга Ван Бетховена Багателлі Ля Мінор написана близько 1810 року. Ти побачив дивну сторону мене. Навпаки, я завжди вважав тебе нормальною дівчиною. Ну, не зовсім. Хорікіта поглянула на мене. Ходімо назад. Якщо нас тут хтось побачить, то можуть пуститися плітки. Тут вона була абсолютно права плітки про хлопця і дівчину, котрі були наодинці у темряві, обов'язково розлетяться серед учнів, не кажучи вже про те, що наші стосунки, здається, посилюються. Хрікіта повільно встала та покрокувала у напрямку гуртожитку. Агов, ти дійсно змирилась із тим, як усе сталося з навчальною групою? спитав я. Якщо я зараз не підніму цю тему, то у мене напевно вже не буде нагоди. Чому питаєш? Це ж я запропонувала створити групу. Крім того, у мене було таке відчуття, що ти вважав це лиш морокою. Я не права. Просто у мене залишився поганий присмак. Слухай, гадаю, решті учнів буде гірше. Мені байдуже я змирилась. Крім того, Хіратекун узяв на себе більшість учнів, які не склали той тест. Він знає, як вчити, і, здається, ладнає з іншими. А ще, на відміну від мене, він буде хорошим репетитором. Принаймні, вони здадуть. Було безглуздо самі навчати їх. Доводилося б повторювати це перед кожним іспитом до випуску. Не було б сенсу намагатися кожного разу перекрити їхню невдачу. Сода та решті не дуже подобається Хірата. Я сумніваюся, що вони будуть брати участь у його навчальній групі це їх вибір, і мене він не стосується. Крім того, якщо їм загрожує відрахування, то їм не варто борчати через такі дурниці. Якщо вони не займатимуться з Хіратою куном, то будуть відраховані. Звісно, моя ціль досягнення класом D статусу класу A. Тим не менш, це все лише для моєї власної вигоди. Мені байдуже до інших. Справді, якщо ми скинемо невдах на наступному проміжному іспиті, то залишаться кращі учні. Це саме те, що мені потрібно, так? В такому випадку досягти вищого рангу буде просто все вийде невідмінно. Вона не помилялась щодо цього. Наша розмова продовжилась. Хорікіта була напрочуд балакучою цієї ночі. Хорікіта, а твої судження не помилкові? Помилкові? В якому місці? Ти ж не збираєшся розповідати мені Тарабарщину про те, що у людини, яка кине своїх однокласників, немає майбутнього. Правда? Розслабся. Я розумію тебе достатньо, щоб усвідомлювати, що ти не повністю розумієш мене. Тоді що не так? Немає жодної стратегічної переваги у допомозі невдахам. Напевно, переваг дуже мало, однак це допоможе запобігти провалу. Провалу? Невже ти справді гадаєш, що школа не передбачила цього? Вони віднімають бали за учнів, які приходять пізно або граються під час уроку. Скажімо, що ці учні були відраховані, бо їм ніхто не допоміг. Як ти вважаєш, скільки балів заберуть у нас за це? Це. почала вона. Звісно, у нас немає жодних доказів, що це так. Тим не менш, хіба цього не може статися? Сто балів, тисячу балів. Вони можуть навіть забрати десять або сто тисяч класних балів. І якщо таке станеться, буде дуже складно досягти класу A. Ми вже досягли відмітки у нуль балів завдяки нашим порушенням. Нижче вже нікуди у нас уже нуль. Чи це не найкращий момент позбутися баласту? Ми нічого не втрачаємо. У нас немає гарантій, що буде саме так. Можливо, існують покарання, про які ми ще не знаємо. Ти дійсно вважаєш, що йти на такий великий ризик безпечно? Гаразд, я впевнений, що хтось на кшталт тебе вже думав про це. Інакше ти б ніколи не запропонувала створити групу для навчання, ти б просто відмовилась від них з самого початку. Я почав звучати схвильовано, або, можливо, я насправді почувався схвильовано. Можливо, усе через те, що я досить егоїстично почав вважати її своїм другом. Я не хотів, щоб Хорікіта пошкодувала про своє рішення навіть якщо є потенційні негативні наслідки, про які ми ще не знаємо. Для майбутнього нашого класу краще позбутися непридатних учнів. Чи не пошкодуєш ти, що не відмовився від них, коли ми нарешті збільшимо свої бали? Це ризик, на який ми повинні зараз піти. Ти справді так вважаєш? спитав я. Так, справді. Я геть не розумію, чому ти так відчайдушно хочеш врятувати їх. Коли Хорікіта збиралася зайти в ліфт, я схопив її за зап'ястя. Що, хочеш спростувати? сказала вона. Ми не можемо вирішити цю проблему вдвох. Зрештою, лише у школи є усі відповіді. Все, що ми можемо робити зараз, це сперечатися у відповідь. Я вільна інтерпретувати ситуацію, як вважаю за потрібне, і ти можеш робити те саме. Ось і все правильно. Ти така говірка. Ніколи б не подумав, що ти будеш такою. Що це лише тому, що ти був наполегливим. Якби вона діяла так, як завжди, то не дозволила б мені продовжувати говорити. Зазвичай, зупинивши її таким чином, я отримав би різкий удар. Однак її відмова вдарити мене свідчила про те, що Хорікіта почувалася так само, як і я. Звісно, вона сама, напевно, навіть не усвідомлює цього. Ти пам'ятаєш, що сталося в автобусі того дня, коли ми зустрілись? Маєш на увазі, коли ми відмовилися поступитися місцем літній жінці? Ага. Тоді я думав про сенс цієї дії поступитись місцем чи ні? Якою була правильна відповідь? Я вже казала тобі свою відповідь. Я думала, що це буде безглуздо, тому і не поступилась місцем. Яку б винагороди це не принесло, реальної користі не було б це була б марна трата часу та зусиль. Винагорода, так? Припускаю, що ти думаєш лише у межах виграшу та програшу. Хіба це погано? Люди здебільшого корисливі істоти. Якщо ти продаєш товар, то отримуєш гроші. Якщо зробиш комусь послугу, тобі віддячать. Відмовляючись від місця в автобусі, ти отримуєш радість від внеску в суспільство. Чи я помиляюсь? Ні, я не вважаю, що ти не права. Я думаю так само, відповів я. Тоді, якщо ти притримуєшся такої позиції, то тобі потрібно мати ширший погляд на життя. Ти така зла і невдоволена, що не бачиш, що у тебе перед носом. Ким ти себе вважаєш? У тебе що? Є здібність знаходити мої вади? Я не знаю, які здібності є у мене, але бачу, яких немає у тебе. Це єдиний недолік, здавалося б, ідеальної людини, відомої як Хорікіта Садзуне. Хорікіта насмішкувато пирснула. Здавалося, вона казала Якщо вважаєш, що в мене є якась вада, то скажи це. Твоя вада полягає в тому, що ти вважаєш усіх довкола тягарем, тому і відсторонюєшся від людей і ніколи нікому не дозволяєш зблизитися з тобою. Можливо, тебе зарахували до класу Ді, тому що ти вважаєш себе вищою за всіх. Виглядає так, наче ти хочеш сказати, що я така ж, як Судокун і його група, пробурмотіла вона. А ти так не вважаєш? Так, це очевидно, якщо подивитись на результати тестів. Це достатньо вагома причина, щоб вважати їх тягарем для класу. Якщо ми говоримо про навчання, то судо та інші точно на два-три кроки позаду тебе, Хорікіта. Наскільки б сильно вони не працювали, швидше за все їм не до снаги перегнати тебе. Однак ми знаємо, що ця школа зосереджується не лише на інтелекті. Припустимо, що наступний іспит буде пов'язаний з фізичною підготовкою, тоді результати будуть іншими. Я помиляюсь це ти фізично розвинута. З того ж плавання я можу сказати, що ти одна з найбільш здібних дівчат у класі. Проте ми обоє знаємо, що фізичні здібності суда набагато кращі за твої. У Іке краще вміння спілкуватися, ніж у тебе. Якщо тез буде у формі дискусії, то Іке точно буде корисним. Насправді ж, ти знизила б середній бал класу. Це зробить тебе некомпетентною? Ні. У кожної людини є свої слабкі та сильні сторони. Ось що означає бути людиною. Хорікіта намагалась заперечити, але потім ніби застигла. Це все лише припущення, ніщо інше, як дешеві спекуляції, сказала вона. Згадай, про що говорила Чебашіра Сенсей. Коли вона викликала нас до вчительської, вона сказала хто саме вирішив, що розумні люди обов'язково кращі. З цього ми можемо зробити висновок, що не тільки академічні здібності визначають твій рейтинг. Хорікіта озирнулась, ніби шукаючи шлях для втечі шлях, щоб гладко покинути розмову. Я швидко перервав її, перш ніж вона встигла втекти. Ти казала, що не будеш шкодувати, якщо невдах відрахують, але ти помиляєшся. Ти сильно пошкодуєш, якщо судо та інші будуть відраховані. Хорікіта подивилась мені в очі. Здавалося, вона все ще не розуміла нашої поточної ситуації. Принаймні, у мене склалося таке враження. Ти сьогодні теж дуже балакучий. Це дивно так багато говорити тому, хто хоче уникати неприємностей. Ти, напевно, маєш рацію. Прикро, але все, що ти сказав, правда. Ти переконав мене, я визнаю це. Тим не менш, я все ще не розумію тебе. Чого ти хочеш? Чим є для тебе ця школа? І чому ти так наполегливо намагаєшся змінити мою думку? Зрозуміло. Ось що ти думаєш. Якщо комусь не вистачає переконливості, то в інше вона не зможе змусити інших вірити у свої хитрі теорії. Вона явно хотіла знати, чому я так відчайдушно намагався переконати її, що відрахування суду та інших буде проблемою. Чорт забирай. Які твої справжні мотиви? Це через класні бали? Щоб підняти клас навіть на один рівень вище, чи щоб врятувати друзів? Тому що я хочу знати, якою є людина зі справжніми заслугами. Що таке рівність? Заслуги, рівність. Я прийшов у цю школу, щоб знайти відповіді на ці питання. Слово вислозневе з моїх вуст перш ніж я міг зібратися з думками. Можеш відпустити мене? спитала Хорікіта. Ой, перепрошую. Я послабив хватку. Вона повернулась та подивилась прямо на мене. Ти не зможеш обдурити мене так просто, Аяноко Джікун, сказала вона. Після цього Хорікіта простягла руку. Я подбаю про судокуна та інших, але тільки заради себе. Я упевнюсь, що вони не будуть покинутими, але лише заради нашої стратегічної переваги у майбутньому. Гаразд? Не хвилюйся, я нічого іншого і не очікував. Це так на тебе схоже, Хорікіта. Тоді ми дійшли згоди. Я відпустив її руку. Проте згодом я зрозумію, що уклав угоду з дияволом.